الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله. بركة مرسل دعاء ومن المسجد الحميد wanda ya dace da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yammacin sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da ashirin da tara. Shekara ne ga watan? Shekara ga watan takwas kenan. kuma asirin ci gaba da karatun littafin mu'amdatul ahkam wanda wannan shi ne darasi na takwas jiya idan ba a manta ba mun tsaya karshen babin da yake magana akan wankan janaba ne ko akan taimama yau kuma za mu tashi babul haidu babin da yake magana akan haidu alhaidu wato jinin haila ke bala ce alhaidu zamun ja'alahu Allah ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahmil mar'a fi asalin haila wani jini ne da ubangiji ta'ala da hikimarsa da rahamarsa ya sanya shi a cikin mahaifar mace juza'an dan ya zanto abinci da jalili ha ga jaririnta fa idza wada'at lokacin da mace ta haihu ta hawwala ila labadin to ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto nono da zai rinka fitowa sama mace yaro na tsotsa ya sha da gida'i tsifliha dan ya zanto abincin jaririnta fa idza kana ghayra hamilin wala murdi' yayin da mace zanto cewa ba ta da juna biyu kuma ba ta shayarwa fara zazza'i domin hufiya wa fasil ma'aluma to da haka sai a samu ranar jini wanda ba ya da amfani shi yasa za ta bukaci duk wata sai ta yi jinin al'ada لهذا يندر أن تحيض الحامل فهي da wahala ka samu mai juna biyu suna yin jinin al'ada an gane ku saboda lokacin da ka fara da jinin al'ada a wato alamar cewa mace tana da ciki shine a daina da jinin al'ada dan da zaran ta samu jariri to sai ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto shine abin da yaro zai rinka ginuwa da shi lokacin da yake jariri a ciki haka ya an haifar da shi kuma sai a juye da wanda jini kuma ya zanto nono wanda zai rinka tsotsa shi yasa waɗansu kuke ganin ko da sun haihu kuma ba sa yin al'ada har sun je da shayarwa kun gane da kyau to amma akan samu canji daga wanda zuwa wanda daga wannan mace zuwa wannan mace wa ta'allaqu bi khurujihi ahkamun dan haka akwai hukunce hukunce suke da suke da alaka da fitowar jinin al'ada din bil ibadat waɗannan hukunce hukunce cikin al'amuran da suka tafi ibada sun sa wa gairi hada wannan kamar yadda za mu gani cikin hadisan da suka zo cikin wannan babu الحديث التاسع والثلاثون حديث إلى ثلاثين دسرة والذين حديث فرق أتكن كتاب الحيض هو باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قبيس سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك إرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تهدين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحجرة فإذا أقبلت الحيضة تطرق الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي أنكر بها في سبايتها الله تكاد ذلك أن فاطمة بنت أبي هبي للي فاطمة إرجلا أبو هبي سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ta tambaye annabi tsira da mutum Allah su tabbata gare shi fa ta tace da shi inni ustahabu dukan jini ya zarce da ni a kullum jini nake yi ko an da dan su kwalifi da jini ke tsayawa a jiki da fala aqhur bana da sarki a ada usala sun zan daina yin sallah kenan shi ne tabbiyar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum sai ta da jini a jikin ta ya fito ba ta samu tsarkakuwa ba tsarkakuwa shine ba za ta ga jini ya yanke mata ba to wannan na nuna kenan za ta yi ta zama jiman da'iman ba ita ba yin sallah kala sai annabi ce la da ce a'a inna zaliki irqun wannan jinin da ke gani na yau da gobe na kullum kullum ba yin wa inna zaliki lalle wannan abin da ke gani irqun jijiya ce ma'ana ba jini ne wanda yake daga cikin mahaifa ba na al'ada da mata suka saba yi kuwata wannan jini ya samu ne sakamakon fashewar wata jijiya da ke kasan mahaifa wanda yake da irin wanda idan ta fashe sai ta rinka furzar da ba daga cikin mahaifa yake kai ba bambancin istihaba da haibar jini shi jinin haila daga cikin mahaifa yake kai jinin istihada ko ba daga cikin mahaifar shi ba idan kana ban makaraj la budda an yastarifa al-hukm tunda mukuffuga su ta canza kaga hukuncin ba zai yi sai canza shi dan haka idan jinin haila na wata ya saba yana fitowa cikin mahaifa to sanadiyyar fito wata kenan ba za ki yi sallah ba ba za ki yi tawafi ba ba za ki yi azumi ba ba zai ki ba zai sadu da ke ba ba za ki ba za ki ba za ki ba za ki ababen da aka hana ba to shi jinin ke sahaba tun da ba daga ne yake ba to hukuncin wannan yanzu kuma zai san gaske kun fahimci wannan da kyau da haka da suke ba zan yi sallah ba kenan sai annabi ce la inna zalika irqun abin da ke gani sakamakon fasewar wata jijiya ce a kusa walakin dai usalata sai dai yanzu matsalar shi ne ba za ki iya gane wanne ne kwanakin al'ada ba wanne ne kwanakin istihaba duk kullum kina da jini sai ce to ga yadda zaki walakin da is salata abin da zaki shi shine ki dole yin sallah qadra al ayyam min qadra al ayyam allati kunti tafidin fiha sai ki dole yin sallah gurgudan kwanakin da kika saba kina yin haila alal misali kafin wannan matsalar ta faru gare ki kin saba su wata kwana biyar kike al'adar ko duk wata kwana shida kike ko bakwai kin dai san kwanakin da kika saba kafin wannan matsalar kuma sai ka ba a wata din idan ya kama wannan kwana biyar ko shi da ko bakwai a farko goma farko kike yin ko a tsakiya ne ko a karshe ne duk musu ka al'ada ta kauce wata kasan farkon wata kike wata karshen wata wata tsakiyar wata to sai annabi ce da ita yanzu tun da gasu kullun kina ta yin jini ya za ki shiga da wannan haila ne wannan da sahaba ne jini da yin yoga ta kira ki gani haka sai ke to abin da zaki da salata sai ki daina yin sallah قدر الايام التي كنت تحيدين فيها gurgudan kwanakin da kika saba yin haila cikin idan kin saba farkon kowane wata dama biyar kan farko sun ce al'ada yanzu kowane wata idan biyar kan farko suka zo jini na zuba kan nan zaki dauka haila ne da biyar kan sun kare kuma ya zo ne kenan ya zo ne sahaba ce sun maktasbi sannan sai ki wanka ko wannan kwana biyar sun mutu ko kwana shida sun mutu ko buga da shida saba sun mutu sai ka ko wanka, wa sabbi ki ci gaba da sallah ko da jinin da yake zuwa ba wa fi riwayat aw wata riwaya yace wa laysat bil haidati abin da ke gani ba haila bace ba da haka ya zaki fa idza aqbalat al haidatu idan kwanakin hailan ki suka gabato fatur ki sala sai ki daina yin sallah dan da za ba kadruha idan kuwa gwargwadon waɗannan kwanaki ya riga ya wuce fasili an ki sama sai ki wanke jini daga jikinki wa salli kuma ki sallah abin da ki wanke jini daga jikinki ma na ki ruwan ka sannan kuma ki ki sallah an gane ku to sai ma yi ukhadhu min al-hadith abin da za a iya koya karkashin wannan hadisi na farko alfarqu bayna dalil istihabati wa dalil hayd bambanci tsakanin jinin istihaba da jinin haila فدم الاستحابة هو المطبس في جن الاستحابة في جن وندي المطبس نجن جن جن idan ya zo baya da wani adadin kwanaki da yake yankewa har sai ranar da Allah ya ɗauki ko aka kawo magani da aka da aka magance zuwa kaɗan. Kun gane wa amma da man haidi amma jinin haila kuwa da ku waqtun khas yana da lokaci ke kantacce wanda kowace mace ta kai wata kwana biyar wata shida wata bakwai haka ne ko sai da al'adarsa wannan abu na farko da muka fahimta cikin hadisi kenan abu na biyu anna zaman istihabati la yamna'u min as-salah jinin hay jinin jinin istihaba baya hana mace yin sallah wa sa'irin ibada baya hana mace sauran ibadoji ne da gobe kun gane da kyau jinin istihaba baya hana mace sallah baya hana ta sauran ibadoji mun fahimci wannan cikin hadisi dan annabi ya ce kwalikin da zaki dena yin sallah suna kwalikin da shi saba al'ada da wannan kwanaki sun mutu sai ki wanka ki gaba da sallah ko ba haka ba ya zama ko da yana zuwa sallah dan ki wanka ki gaba da sallah ki shi ba ya hana sallar kawai ba dole na uku anna damal hayd yamna'u min as-salati shi ko jinan haila yana hana yin sallah shi ko sahaba ba ya hana wajen haila yana hana min gairi qada illaha amma ba tare da ramuwa ba ma'ana adadin kwanakin da bata kai jinin al'ada na zo mata ba za ta yi sallah ba idan kwanakin sun shuɗe ba za ta raba wannan kwanaki da suka wuce ba kuma shine ba dan min gani qada'in وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والصلف الإمام ابن دقيق العيد يجي وانا مسألة دا أتفقى لكي واجنا هيلا ينا هانا مكيين صلى kuma kwanakin da baka yi sallar ba babu ramuwa a kanta wannan abu da aka faɗa kan mujmai alaihi kamar abu ne ma da malaman musulunci sun yi ijma'i a kansa an gane ko min al-khalati wa salat daga malamai na ƙarshe da kuma na farko da suka wuce baya duk sun yi ijma'i kan cewa jinin haila yana hana yin sallah sannan ba dole bane kuma alamata illa al ko sai khawarij ne kadai suka kafa da ba wannan magana ta cikin littafin Islamul Ahkam sharh umdat al-ahkam sai ibn da zai yi eh, yana da littafin da yawa sharhi na umdat al-ahkam ne suna ihkam al-ahkam cikin yi to su al-khawarij wata kungiya ce cikin bid'a da suka bullo lokacin sahabbai karshe karshen zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun lokacin da jina ji da karfin su ya bayyana an gane ku annabi yayi isara da sun kofin cikin hadisin bukhari yake cewa mutane ne wanda suke da zafin riko da addini saboda shi ba ɗaya daga cikin ku zai raina karatun sa na alqur'ani in ya je da su karatu zai raina sallar sa in ya ga sallar zai raina ibadar sa in ya ga ibadar amma suna fita daga cikin musulunci kamar da kibiya ke fita daga cikin kwari idan an harba ta haka manzon Allah ya bayyana yake galibin su mata ne alamar su kuma za ta ga suna yin kwalkwabo suna haske da fitar ba tare da yin ibada ba da haka aski da shi kai gaba ɗaya ba lokacin ibada ba sun ba ce cikin gida ya kuri malam ba da kuma ba ba ta wuce ba na ga wani jiki da ya san da kuma ga shi ba hula ba na tsara ya sai ya kan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisin bukhari kun gane ku lokacin da mutum ya je aikin haji ko umara wannan ibada ce ta aske zaki kansa ana son kai kulkubo gaba daya ko kai ce ce manzon Allah addu'a yace ya Allah ka dukan masu aski kansu gaba daya ya Allah ka dukan masu aski kansu gaba daya ya Allah ka dukan masu aski kansu sannan kuma sai ka koma masu kai da kuma masu kai da wannan aikin haji ko umara ha kuma idan kana dauke da ruwa ta ciwon kai amma sai ya dare ka ka ciwon kai ya dare ka wannan yasa a sai ka aski da cin kanka wannan ba kai da shi ba haka sai ka aski da cin kanka wannan to bid'a ne da haka sai Usman bin Affan yake to ajaru fi ra'si jina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun madmuma yake dafi aka adole bari su sunna aski ko bid'a ce ko mummunan hali eh. an gane ku to da haka sai ake yi to ko suna da zafin addini kore da kuma saboda zafin addini kuma suka dauka su habai a hankali suke tafiya to ka burka su sun da gaba ana ganin ana tafiya a hankali da to saboda wannan zafin addinin nasu sai yasa a cikin aljibir su ba ta tana al'ada tana yin sallah tana jinin al'ada kuma tana azumi idan ka tambaye shi ne hujjar ku sai ce a cikin Qur'ani babu inda Allah ya ce mai haila kacin sallah babu mun bincika Qur'ani daga farkon kafirkan sa sai mu ce mun yarda cikin Qur'ani ba mu samu nafsi da ya fito karara akan haka ba amma ku koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Bukhari da cikin Muslim da cikin Bukhari duk za ku ga dalilai in za ta tu san farrana lokacin azhar waɗanda ke nuna mutum ba za ta yi sallah ba idan tana cikin jinin al'ada ko tana cikin jinin biki to lokacin sai suka ka suka ce ai wannan hadisan ba sai da su ba saboda mai wannan hadisan sun kawo sabon abin da babu cikin Qur'ani sabon jahilci ko sai wannan hadisan sun ci karo da ayoyin Al-Qur'ani ko hadisi ne ci da Al-Qur'ani zamu je fadda shi ko sai wannan hadisan sahabban da suka kawo su ababan tuhuma ne ya wurin ne da su da haka ba za mu karba hadisin su to wannan shine na waɗannan sunan Al-Qur'ani ne na farko dan tafsirin farko kenan a tarihi don kune farko wanda suka fara yin tawilin a suka fara cewa ba za su ba sai da inganta ba ba da san rai ake wannan ba ba da zuciya bane ba ka'idoji ne na ilimi da malamai suka kinda da sun hajarin addinin musulunci farkon wanda ya fara yin isara zuwa ga ka'idoji ne ilimin musulun hadisi shine imamu shafi cikin littafin sa ar-risala daga baya malamai suka yi rubuta rubuce har zuwa yau kan ka'idoji da ake ji wajen karɓar hadisi wanda kowane hadisi shi an ɗora cikin wannan suke ne in yau dai ba karba in dai ba ke karba ba wai kawai da kan zai ne za ka ce wannan ba iji ne wannan ba da iji ba ne wannan ya inganta wannan iya inganta an gane ku wannan kawari duk da su sun riga sun wuce da sunan kungiya kawari amma tunanin su da akidar su kuma na nan tana yaduwa cikin al'ummar musulmi amma da sanan yan kala su waɗanda suke galibin su gardawa ne wanda suka karanta Qur'ani kadai ba su karanta ilimi ba za su dauka babu wani hujja a duniya sai Qur'ani ba don su da hadisi imma kuma irin ɗan bokar da suka tasirantu da rubuce-rubucen rasar khalifa wannan kasar misra da ya je eh, ya rayuwa a amurka yana da rubutar rubuce da yake yaɗawa kuma galibin ɗan boko waɗanda suke son addini amma ba su yi karatun addinin ba su kan da irin wannan tunanin buwari daban suna yin wata irin sallar su daban suna yin juma'a su daban su suna ganin sauran musulmai kafirai ne akwai irin farfashin sa nan mai digiri akwai sa a kaduna akwai sa a abin nan a kano sallar da shiri da haka dai wannan tunani na cewa mutum Qur'ani kada zai rike faruwar shi da hadisan manzon Allah kuskure ne kuma yana kai mutum zuwa ga dalilin halaka wannan kuma shine kawarijanci الرابع أنه yana daga cikin alamomin su waɗannan kawari da duk mutum suna cikin al'ada za su yi sallah yana daga cikin alamomin su kuma inkarin su yana daga cikin alamomin su kuma inkarin dukkan asratu sa'a da annabi ambata alamomin ta kiyama kamar sokowar annabi isa kamar bayyanan mahadi kamar kaza kaza kaza kaza kaza duk waɗannan alamomin sun yi inkarin yana daga cikin alamomin su inkarin azabar kabari dan suna ganin duk wannan ya saba wa hankali Allah ne su na farkon alaƙalaniyun ne suna kafa hujja ne da hankali su kyale shari'a to rubutar rubutun sun yaɗu cikin abubuwa da dama a zamunan musulunci da yake to an yi samun rubuce rubutun su gwargwadon yadda gwamnati yi goyon bayan su ko rashin goyon bayan su akwai gwamnatocin da aka faɗa musulunci waɗansu suna goyon bayan yan bid'a da haka sai su taimaka wannan tunani na bid'a ya su akwai wanda ba sa goyon bayan sai su rufe wannan kuma ya wuce haka aka yi sai har ya zuwa yau to shi yasa kuma kuma zuwa musulmai suna tabbatar da suna dole akwai farbarar tunani wannan yawa wannan tunani ya kallata wannan tunanin sa ko ta hanyar rubuce rubuce ko ta hanyar daban shi yasa sai ga mutum ahlus sunna ne amma yana da'awa zuwa ga irin wannan da'awar ba tare da ya sani ba an gane ku khawarij komai suna daukar shi da zafi babu wani abu da ake tafiya da shi a hankali a cikin tunanin to kuma annabi ke cewa shi wannan hankali ta shi wannan addini addini ne mafi mai matukar karfi fa auhilu fi hijri ko bi a hankali cikin sa yake dukkan wanda ya dauke shi da sanani to sai addini ya gari. haka manzo Allah ta alaihi wasallam kuma yake da dawa sahabban da yake tura wa kira wani yake cewa yasuru wala cikin. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين كوكو ميسرين ولم تبعثوا معسرين haka mun zaka san yake faɗa cikin hadisan sa duk yana dan kar mutum ya adana din su dan shi ke dan wuri guda shi ke bukata dan adam wuri na farko sakaci idan ya samu kai rago ne to sai ya bude maka kofar sakaci kai ta sakaci da addini wuri na biyu kuma wuta gona da iri in ya samu kai mai himma ne to sai ya bude ma kofofi na wuta gona da iri sai ka wuce inda ake bukata ka tsaya yasa suke cewa wala tazulu fi fi shay'in min al-amr waqtati ila tarafi qasd al-umur dalil kada ka zo fa cikin al'amari kuma karka rabo shi sai dai ka tsaya ka tsaya haka ake bukata abu na hudu anna da annal mustahaba التي تعرف قدر عادة حيها تحسبها وتحسبها لا تحسبها wato ita mai istihaba wanda take gane kwanakin al'ada ta to za ta kirga wannan kwanakin da jinin al'ada kuma ta tsaro badan shiraiha da zaran kwanakin sun wuce sai ta wanka li takuma li tuqawi <coughs> sai ta koma ya matsori ya bil ibadat domin a cikin kwanakin da suka rage ko da jini na zuwa tunda na istihaba ne za ta ci gaba da yin ibadojinta allati tatajannabu al-ha'id irin ibadojin da da lokacin take al'ada take nisan da su kun gane ko wato mai gaskiya ba kullum hukuncin da zaka ba shi ne? da san ka kun ki fara wannan jini na din? kwanaki ne kika saba yin al'ada kike kwana biyar kike ko na wata da kin zo kwana biyar ne kika saba yi da kun mutu shi kenan sauran kwanaki ko da jini da wuce ba sai ki yan wanka sai ki gaba da sun ki wallahi ya ta duk lokacin da kika zo zaki sallah sai ki kun dugun ki doke kofar da jinin ke fitowa dan kare ba ki jiki na sallah kamar yadda wadannan hadisin da ba za su yi bayani na biyar annad dama najikum yajibu ghasluhu yake jin mun fahimta a cikin wani hadisi jini da jasa ne ya wajaba a wanke a ina muka fahimci wannan cikin hadisi da annabi ya ce fazli an dama ku wanke jini da gaban jikin ku wannan ya nuna jini na jasa ne to sai dai fadan sa cewa jini na jasa ne gaba ɗaya ba tare da bayani ba wato akwai <laughs> nau'i na kusuri saboda ba dukkan jini ne ke zama da jasa ba jinin haila da jasa jinin istihaba ma da jasa ne haka jini na nifas da dinki shi ma da jasa ne ko fahimta da kyau amma jini na dabbar da ya halatta a ci kamar rago kamar shanu kamar awaki kamar kaji wannan jinin su ba da jasa bane ba haka jini da yake fitowa daga jikin ka kai dan adam sakamakon jin ciwo ka ji rauni jini ya fita daga jikinka har ya fata tufafin ka ko ya tuga a wani wuri na jikinka wannan duk ba na jisa bane ba kun ga zo ne da kyau duk magana da kuka samu cikin maganganun malamai da ke cewa jini na jisa ne jinin ɗan adam lokacin da ya fito daga jikinsa ɗin nan wannan ba magana ce ingantacciya ba ingantacciyar magana shi ne jini ba na jisa bane ba in dai na dan adam ne wanda ya fito daga jikinsa kawai raunin sabo ne ko rauni ne wanda ya biyu, jinin na fitowa shi da tare da wari da ruwan kurji duk ba ta saba ne ga wannan a shari'a mutum za ka wuce da jikin ka kawai don kasance wasu datti amma ba don ya zama na jisa ba an kai zana da ko dalili akan haka sahabbai sun tafi wani yaji ko duka ce a cikin dare sun sauka a matsayi sai suka kyale wani suka ce kai gadin yi barci da an zuma kuma za mu tashi kai ma kai kan dana barci yana cikin barci abokan adawa suka zo a bai yana kai yana gadi abokan adawa suka zo lokacin suka zo ya tashi na kiyamul layli yana cikin sallah aka harbe shi da kibiya a nan wuri ya cire shi far ya ci gaba da sallah aka tashi harbo ta daga ya cire shi ya ci gaba da sallah jini ko ina da ya zama ba an da yake sallar ko sai ba inda suna da fahimtar cewa jini din nan jasa ne zai yi jasa ta fata cikin su kuma ya ci gaba da sallah haka ka zo na dalili zai yi karfi ya ka sahabbai ke jin launuka a wajen yanki su zo gida su jiya jini na zuba jikin su su je masallaci su kalla, Allah bai taɓa cewa sallar ku ba sai ba Abdullahi dan Mas'ud ranar wata idi ya zo ya kama raƙuman sa ya yanka da dabbobi ya gama cikin sa duk jini aka ce kada ka mutu salati kada ka mutu salati lokacin azhar kawai sai shi da haka da wanke jinin da cikin sallah Allah ta kai ko ba Abdullahi dan Mas'ud ba <laughs> Abdullahi dan Mas'ud sai sabiqun al الاولين أبو نجد أنه لا يجب على المستحابة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة فواجب من جميع استحابة تكي ذات ميل يتولك أقول لوكة صلى واتو إذا ما يتستحابة wanda jini yake zuwa mata dindindin dangane da lokacin sallah idan yayi yaya za ta yi akwai al'amura guda biyu da hadisin annabi ya nuna za ta yi akwai kuma na uku da waɗansu malamai suka fahimta ƙarƙashin hadisin ɗaya daga cikin matan annabi kamar yadda za mu gani nan gaba al'amura guda biyu da za ta yi kuma duk lokacin sallah ta yi alwala ko da an yi azhar da ita ta yi alwala ta sai azhar da asar yi ana da tabbacin wani abu bai faru ba daga cikin al'amuran da ke warware alwala in la'asar sun ce sai ka sake nome ta alwala haka sun magariba sai haka in isha ce wannan shi ne hukuncin ko kowace sallah sai ta ne shi sa waɗansu malaman idan suka zo babin na wasu da wudu sai su kawo damar istihabat shi ma yana warware ne alwala to duk su haba shi kenan in dai ta gama sallah yanzu wata sallah idan ta zo sai ta sake alwala kun gane wannan to wannan shine hukuncin da zaka bai wa matan da take yin haka kullum abin da zaki lokacin sallah dai ki tabbatar kin je in kin ga wata bukata ki tafi da kin to ki eh, ki ka wani abin da zaki tare jinin ya hana ki to abin da matan suka saba suna amfani shi ne ki alwala ki sallah illa ka ta haka in magarba ta haka wannan abu farko kenan abu na biyu ne idan azhar kai ba za ta sallace ka ba sai ta bari sai la'asar ta zo sai ta wanka irin wankan da ake da jinin al'ada sai dai niyyar ta nan gurin wankan sahaba ne ko idan ta yi wankan sai ta sallaci azhar da al'asar din a idan magarba sai ba za ta sallace ta ba sai ta bari sai isha ta shigo sai ta hada su kuma sai ta wanka ta hada su sallaci lokaci guda idan asuba ta yi kaga ya zama kenan kullun sono da ta wanka to uku idan za ta hada azhar da al'asar ta hada magarba da isha ko da kun san bai tare ka tulje ba wai ka sallaje ku gaba ya ta sallato ni sai sallama ta kai ta sallato ni sai annabi ce inda za ka yi wannan tunci da kuko kai inda za ka yi wannan haza ajabul amrai amrai ne ilayya kuma da hadisi za mu gani nan gaba ina kasa sai kun zai kawo hadisi wadannan ababe guda biyu duka ba ta tule daga annabi sallallahu ya tabbatar mai in sahaba zati abu na uku da malamai suka fahimta karkashin hadisin ummu habiba kamar da zuwan gaba shi ne cewa kowace sallah ta maka wanka idan zuwa za ta wanka ta sallah ina zo la asar haka magariba isha ya asuba ne haka to wannan ba nasi ne daga bakin annabi ba dan haka wadansu malaman ba sa daukar sa sai suke fahimtar cewa wannan fahimtar ummu habiba ce ijtihadin ta ne to shi yana cikin masu wannan ra'ayin dan haka sai ce annahu la yajibu alal mustahabati ba wajibi bane ga mai istihaba takrarin lukusul likulli dukuli waqti salati mai ne ka wanka lokacin da lokacin sallah ya shigo na bakwai zaka rabu da kai kai anna qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qasli an kitam wa salli ibn da tikul yake kalkan hadisin nan da makaranta yanzu annabi yake qasli an kitama ko wanke jini gaba da jikin ki wa salli ki sallah muslim fi zahir wato zamu ga ya dai rikitar لأنه لم يذكر الغسل كم بي أنبتوان كان جنواب ويا أنبتوك وانكي جني كون ولا بد فيه بعد انتباع أيام الحيض من الغسل lalle ne ko idan aka ce kwanakin nan na al'ada sun mutu to sai ka yawan ka sun sai sallahi wal jawab sahih yace amsa ingantacciya da ya kamata a fada game da nan anna hadhihi riwaya wa in lam yuzkar fiha al-ghusl ita wannan riwaya da mai karanta yanzu duk da ba ambaci wanka cikin ta ba fahiya mutabamminatul lahu lalle ta kunshi wannan wanka din bi wurudihi fi riwayatil ukhra as-sahiha dan kasancewar wanka din an ambace shi a wata riwaya daban kuma ingantacciya allati kala fiha wadda annabi ya faɗa cikin ta yake wa da tasiri ai a riwayar farko ba ya faɗi wannan da kuma zo ki riwaya yace walakin da isbalata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha thumma tasiri ya abu don kadin الحديث الأربعون حديثنا أربعين أتسمى للتابي كم نبيه أو النبابي an aisha radiyallahu anha an kasu hadisi da Aisha Allah ta kare ba gare ta anna Umma habiba istuhibat sab'a sidin Umma habiba ta gamu da larura da jinin istihaba har tsawon shekaru bakwai fasa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam gare ta an zalik game da haka fa amaraha an tastasila sai annabi Umar umarci ta wanka fa kanat tajtahidu li kulli salatin ka kasance kana yin wanka ga kowace sallah magana ta cewa ba maraha an tajtasila sai ya umarce ta kai wanka da yake nufi kwanakin da suka saba al'ada da su da ke wanka sai ki cigaba da sallolin ki to sai da wannan ta riga ta gama jinan al'ada ya wuce kenan ko sauran ya zama istihada ko to fa kanat tajtasilu ita kuma sai ta kasance suna yawan wanka da kullu salatin da lokacin sallah daga cikin sallolin biyar din an gane su to wannan ne yake nuna mana cewa dai wannan hadisi da wannan wanda ya wuce kusan ma'anar su a zahiri take abin da ka fahimta a kai shine kuma abin da wannan ke tabbatarwa karin bayani a cikin wannan shine kasancewar zata wanka kowane a lokacin sallah وكل ما لك اختلاف العلماء اختلف العلماء في مثل المصحابة لكل خلاج هل يجب أو لا؟ ما لم يكن يسمى صحاني دنجل إذا أدن بيسا سوان كم اتحاب أقلوكة القوة تطلع واجبين كوبا واجبين بني فذهب بعضهم إلى وجوبه والنسائة نمع لم يستكسوا كل اسم عملا بأهاديث ورد بذلك في بعض السنن ينسبوا دوانها بيسيد ستدو أشتن سنن لسكي خبت الدهاتة وذهب الجمهور من الثلاثي da yawa daga cikin malamai cikin salaf magabata wa minhum ali daga cikin sahabu ali bin abi talib wa ibn abbas wa aisha wannan duk cikin sahabbai ne wal khalaf da malaman da suka biyo baya wa min al a'imma daga cikin su akwai waɗannan jagororin al'umma abu hanifa wa malik wa ahmad ila adami wujubihi mazhabin imam malik da abu hanifa da ahmad bin hanbal suka ce ba tilas bane ba mustaqillin fil fara'id al asliya suna kafa hujja da cewa asalin wankan ba a cewa wajibi ne sai in akwai dalili amma in ba dalili ba za a tilasta mace ta ba وهو أن الأصل عدم الوجوب أدلة كنيسة البراءة الأصلية دينا الأصل الأصل عدم الوجوب أصلي أبو بواجب بني با da haka ba iya tabbatar da wajen su sai an samu hadisi duk hadisan da suka zo suka yi umarni da wanka malaman nan sun ba da ansa game da wannan hadisi da cewa annahu laysa fiha shay'un sabit su a wurin su ba abin da ya inganta cikin waɗannan hadisi amma akwai malaman da suka inganta wannan hadisi kuma yana kyautar sai shine mazhabin Imam Shafi cewa mai istihaba za yi iya wanka kowace sallah to wannan dai al'amura guda uku shine abin da aka bayar da zabi biyu malamai duk sun amince daya aka samu sabani tsakanin jumhur da kuma sauran malaman da suka abin nan kun gane da kyau wa guslu ummi habibati li kulli salatin wankan da umma azu sallan kai da kowace sallah lokacin da take cikin kwanakin sahaba inma huwa min indiha wannan ijtihadin ta ne laysa amran min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba umarnin annabi bane bala ha gare ta fi kulli salatin cewa kowace sallah ta yi mata wanka وإنما أمرها بال وإنما أمرها بالغسل فقط النبي أمر كيف ده وانت ne kadai wato na isnawa haila kenan kama huwa fi riwayat sabita kama yadda ke cikin riwayoyi tabbatattu wa zaka rabu da cikin ilmi annahu laysa fi sahihayn wala ahaduhuma annahu amaraha bil ittisal li kulli salatin ibn da cikin ilmi yake cikin bukhari da muslim ko cikin bukhari kadai ko muslim kadai babu inda annabi ya umarce ta cewa wanka a kowace sallah kasancewar babu cikin bukhari in ya zo a cikin sunan ai magana ta daga kadari abin da yake magana ga hadisi ne inda da idan sa al hadisi ko huwa manhaj to kaga anan gurin inda waɗanda suka ce ai wankan suna nan kuma suna da ansa da za su bayar amma shi wannan malami yana tare da waɗanda suka ce ba lalle bane ba dan haka kawai ya kawo wannan dalilin ya gani yana ganin wannan dalilin ya riga ya zo su ba amma za su iya cewa sun suke nan tun da kun ce annabi umar umarci su ba amma ga ya tabbata ta hanyar ruwa da kuma kun yi da ita na yi inda kuke da kuma da an sanar da annabi ya hana ta haka da kowa don da yi wa da annabi ya hana ta kuma waɗannan hadisi gaskiya ko magana a kansu da akwai hadisin da suka nuna annabi ya ce ayi wallahi ya kan yi sabanin dangane da inganci ko rashin inganci ina da yasa da littattafai na zuba lantana in samu damar komawa gare su don haka abin da ke cikin nan kawai muke karantawa amma yaji wannan ma yu khadhu min hadith yace abin da zamu iya fahimta cikin hadisin wujubul ghusli ala al-mustahabati inda intihai iddati ayyam haydiha shi ne zai istihaba sai wanka lokacin da kwanakin al'ada suka wuce mata sai ko wanka na al'ada kenan sauran kuma ga abin da zai ta al-hadith al-hadi wal arba'un hadisi na arba'in da daya an aisha radiyallahu anha qalat كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد إلانا جنوب فكان يأمرني فأستبر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو مغتسف فأغسله وأنا حائض عائشة تكي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسا شيء إنا يوم وانشا ليد من الله صلى الله عليه وسلم min ina'in wahid da goshi su daya ko ƙwariya daya ina kamar da muka faɗa tun guran nan sai zo abin da yake zuba ruwa a cikin haya amfani da shi ko cikin roba ce ko ma me zai an kuma ina matakan ruwa na amfani musamman wanka idan annabi suna yin amfani da wannan guda dai ila na zuwa ban tace ko da ɗaya daga cikin mu yana cikin janaba wa na suna wankan janaba ce fa kana ya amurni fa astajru annabi ya kasance yakan umarce ni fa attazimu sai in sanya izari izar shine dukkan zanen da zaka daura a kogonka yake umarce ne sai in daura zani fa yubajiru ba wai lokacin wankan ba wannan wata jinda ce gaban fa fa yubajiru ne sai ya rungume ni wa ana ha'is rahali ina cikin kwanakin haila abin nufi duk da an ce idan kana haila ba za ka kusanci matarka ba kusantar da aka hana ta ita ce kusanta ta nufin ka sadu da ita amma ta hanyar ku zauna kan shimfiɗa daya ku kwanta kan shimfiɗa daya ku rufa da mayafi daya ka taba jikin ka taba ka duk wannan babu ne an gane ku kace kawai abin da Allah yake idan ina cikin haila yaso ya zauna tare da ni ko ya kwanta tare da ni wajen kwanciyar barci to ya sai da gari sai da zai rufe abin da ke tsakanin cibiya zuwa gwiwoyi kenan ko sannan kuma Allah sallallahu alaihi ya kwanta da ita haka ya amfana da dukkan bangarorin cikin ta a matsayin sa na mijinta saduwa ce kawai babu amma wannan ya halatta ko da ana cikin kwanakin al'ada wa kana yukhriju ra'sahu ilayya annabi ya kasance yana fito min da kansa wa huwa mu'takifun alhali yana cikin itikafi a masallaci fa aktiluhu sai wannan ce masa kai wa ana hadith ni ina cikin kwanakin haila lokacin ke faruwa ga gidan Aisha da masallaci akwai kofa wanda da annabi ya buɗe kawai daga dakin Aisha sai shiga masallaci ko daga masallaci shiga dakin Aisha sai ji kamar kansa ya dame shi ko zafi ko na da yana son dan wanke kansa sai wa Aisha magana yana daga cikin masallaci ba zai fita ya je san wurin ta ba sai ya mata magana sai ta dauko wani goji ta ko wani roba da ruwa a ciki sai annabi ya duka kansa haka ta rinka sa masa ruwa da wuce masa kansa da zuba masa kansa jadi ta ji masa kansa alhalin tana cikin barishin al'ada shi jikin sa cikin masallaci ita kuma bangaren jikin ta na yana ɗakin ka ma yi wa kasu irin abin da zamu iya koya cikin wannan hadisi na hukunce hukunce na farko jawazu tisali ne min ina wahid alakin masu janaba su biyu su wanka da bokiti tsaya ma'ana suna amfani da shi su biyu tsakanin miji da mata ko wankan janaba ne ko ba na janaba bane da halatta ka shiga wanka sai da matarka na biyu jawazu mubasharatul hadidi fi ma dun al fard halaccin mutum ya tafi jikin mace fi ma dun al fard a inda ba farajin ta ba wato saduwa da ita ne ba zai ba amma ko ina a jikinta dan ya tafi jikinta lokacin da take cikin kwalikin al'ada a matsayin da na masu wannan babu dai. wa anna badanaha qahir kuma mun fahimta cikin wannan hadisi ake jikin ita mace din mai tsarki ne duk da tana kwanakin al'ada domin da jikin ta ba tsarki za ta taba annabi za ta taba annabi wata da wata kusa yana itikafi a masallaci lam taqul fihi najasatun najasa ba ta nasuwa cikin jikin ta tabita bi haidu hawa ko dan tana haila na uku istihbab libuti hal izar waqt al mubashara wato mutahabbancin cewa idan mace kina cikin kwanakin al'ada mijinki ya so ya yi wasa da shi to za ki sanya dan tofi ko ki sanya skirt ko ki sanya zan da zaki ɗaura a jikin wannan mustahabbi ne waqtul mubashara lokacin da mutum zai rinka wuna ta yi wasa da idan kana cikin kwanakin al'ada mustahabbi ne ba shi ne bane ba saboda me yake mustahabbi akwai hadisin da Annabi ya ce cewa isma'u kullu shay'in illa nikah duk abin da kaga dama kai da matarka in ban da kasuwa to kaga nan gurin bai ya tantawa ba ko daga ruwa zuwa cibiya din bai ya tantance maka abin da kau bai haramta maka ba abin da ya haramta ma guda ɗaya shine saduwa da iyalinka Wani yake cewa annabi wannan wato kullum waɗanda ba su fahimci addinin musulunci ba ko abokan adawar da suke so su zargi addinin musulunci sai su kalaci wani abu guda ɗaya sun su nuna na musulunci ne to ka gama annabin su kenan da yana wasa da mutane ya har kalama abokin da ba musulunci zai yi faɗa haka sun rubuta irin wannan shi ta san shi ba su sana cikin kwanishin adama an hana shi ma amma wata da ta ya watsa da ita sai ya rungume ta to wanda da san musulunci ba sai irin wannan magana ta rubuce shi in yana son ya kare musulunci yana son musulunci amma da san shi ba ta fuka karatu sai ya ga ta irin wannan hadisan ba gaskiya bane ya kare ta su dama huta dan kar turawa su damu ko ba haka ba amma wanda ya kai addinin musulunci ya san wannan abin da annabi ya yi ba wai kawai yayi bane dan shi moriyar kansa yayi ne dan ya ba mu lafiya ne da duk abin da ya wa ne ba wai shi ne ya zarku da daya mace ba sai da kwamitin al'ada ma sun masa tsawo ya kafa jurewa har yake wata da ita yayi ne dan ya karanta mana mu amma shi ne sai ne daga ba sai jure ba yoyewa matan ta kawai da ɗaya ma wata daya ne muku yaji da ya faru sannan kuma wannan tana al'ada ba ga wasu tana nan ba kai kuma sai aka wajen sa da bankwana amma nau ba wani don turji man da sha wa min hunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man tabayta min man azanta fala junaha alayk ذلك أدنى أن تقر أعينهن ذوق الآية ubangiji ta ala ce ta kaga dama ta kira wuta wadda ta kaga dama ta kyale ta rabon kwana da shine bane kan annabi in ya zaba ya ce anan dakin zai zo da jin da shi kenan an zauna in ya ce a'a nan zan zauna shi kenan an zauna haka lokacin da yayin ta take da kuma kan wannan da aya ta kuka tafi wannan take lalle ubangiji ma ko abin da kike so shi yi faɗa ba sai abin da kike so ko ko ubangiji ko da kike halatta maka sallallahu alaihi wa sallam to da haka annabi na son ne adalci tare da haka Allah da kullu azan sallallahu alaihi wa wasallam to kaga ake maganar cewa wai ta awa ta kai wannan ba haka wani ba yayi da dai faranta abu na biyu wanda shi yafi wannan fitowa fili shine asalin su a cikin yahudanci idan mutum na cikin kwamitin al'ada ba a cin abinci da ita ba a cin ruwa da ita ba a zama cikin fada da ita sai gida ɗaya ma wadansu ba ka zama da ita da ta fara al'ada su a kore ta gida sai ya yanke ta bawo to annabi ya zo da addinin da zai saba wa yahudanci sai ya kai matuƙa wajen mu'amala da ita dan ya rushe da yahudawa suke wa ba ta lokacin suna dan ya nuna addinin sa akwai sabakawa a cikin samun mu'amala tsakanin ba da mutu ba addinin yahudanci ne wanda duk wanda su an koyi gidan tsawon kwanakin al'adar shi ne tsawon kwanakin da miji zai kore shi gidan ku je sai kin kare dawo to annabi duk yana wannan dan ya nuna mana yadda za mu rayu da mata dan ya nuna mana yadda za mu rayu da iyalanmu dan ya nuna mana mata su ko masu kima da cikin addinin musulunci kuma haka ba ya yari ne haka ta haka amma annabi haka yake sallallahu alaihi wasallam ya karanta ruwa zai sa wani lokaci idan Aisha ta ga sai karfa kuma sai dai in ta bakin ta sai ta bakin ta auza duk wannan tafiyuran bi khasiriha sai ta ji cewa kan lalle miji na ga dama shi ne auzansa sallallahu alaihi wasallam kuma kai ma dan karka ga wani dan karamin fir'auna a gida haka ake <laughs> haka ake dan ka zama ka ka za a fadawa kashi za ku zuwa ne ne karɓar kashin ka ko ka suna sa bakin sa a wajen da gudu wannan kashin duk wannan dan nuna kyakkyawan mu'amala tsakanin mutum da iyalinsa amma ya kasance kai ba mu mamman kyakkyawan mu'amala tsakaninka da matarka ai kuma ka san baka kyauta ba akwai wadansu zai da ba a tsira da mutum ba a tattauna da ita sai ko in bukatar su kaka su tabi in ko baya da bukatar da shi kenan ko gida in mutum zai shigo ko wajen yake wai faduwa ne ya sallama aiki ne gida ne ya sallama sai dai zaran murya <laughs> wajen ne zai sallama wannan bai dace ba ko alama koyarwar addinin musulunci Allah ya wa ashiru kun da bil ma'ruf fa in karihtum hunna fa asa an takrahu shay'an ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعاشروه لك المعروف كذونا تارد كتارد كتوا ومعاملا كتيا دم كتارد كتوا إما كنغونا أبن ديبا وحوثي كتارد كتوا ثم يوقع يكون أبعزوك أما كما الله يكون يرزيري وندكو بكتري بابوهي معنى أبن لفقد إلا سيدي هكوهي ku lallashi zuciyarku yadda ko kake cin wani abu tattare da ita ita ma tana cin wani abu tattare da da kai sai kai hakuri ta jure sai ka ba za ka hakuri ta jure ba amma mu inda ba mu adalci duk hakkin mu muna bukatun a cika mana sif amma ba mu son mu bayar da wancan kuma sif yanzu ko da ita ba zamu da ba ta kan aure ba yana zuwa masallaci ne mun lalle Allah ya rufe shi da abin da ya da su da ai ina son mai addini ne kiyamun lalle ne kaza ne kaza ne kaza sai ya fara dukkan biyo wajen guda goma ko sha ɗaya sai ya fiti yake shi ka'idar dukkan ita ce matar da zai aura sai boko ta ya ta yi islamiyya ta haddace kuɗi goma ta haddace surat al-baqara tana salatu duha tana wazili duk ya hada da ya aji to a dawo gefe da kai ma in ta ce yiwa bana so sai ne kaza sai ne kaza sai ne kaza sai ka samu baka fita karfin ba ko ba ko ba kai kana so sai ka fita to kai ka fita ka ba da ta samu wani bangare mai muhimmanci sai ta hakura da sauran sai ma idan ta samu bangare mai muhimmanci sai ta yi ko ta hakura da sauran amma ita ce dukkan farkon ta sai ta fita sai sun fita gaba da mutum ba za ta aure ba ma abin da ya fi muhimmanci in ya samu sauran da lalacin da zai gaba tuwon kansu annabi ke cewa da mummuni ya ci mummuna in ta ba ta hauki sakamakon wata dabi'a ta to so nawa ta maka masa da waɗansu ɗabi'u haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kun ta mun guna ma nan bangaren guna wani bangaren an saka ta dariya wani bangaren ai ka faranta maka wani bangaren ta mai da kai kamar wani sarki a gidanka to wannan bangaren na ta wasu yin dalilin wannan bangare na nawa. amma ka ce shi ɗari bisa ɗari ce maka dai ka ce maka ba daidai ba ba zai taɓa yiwuwa ba tun da dai aka halitte ka da rikashin hakarkari to dole ka same ta a karkashi annabi ce da rikashin hakarkari aka halitta ka jikin da adam gaba ɗaya babu inda wasu lambata irin ta sun hakarkari yake zo wanda yake son ya yi amfani da shi ya yi amfani da shi a lambatan in ya ce sai ya nika da shi to zai kalli to haka mace take gina jina'ul awja'u lasta tusimuha ala inna taqwim al-dhulu' intisaruha atajma'u da'fan wa istidaran ala al-fata alaysa ajiban da'fuha wa istidaruha Allah ne zai ce kuma rauni ce to kun ga fi kai karfi mai rauni ta tunani mai rauni ta jiki mai rauni ta kowane bangare ko kuma so kuke ta bangare ba a zamanin zaka a cikin masallaci amma da mai haula da mai jinin jiki ko an hana su gida mai danzu koran ne kar jini ya shiga a cikin masallaci ya zanto sun sanya ne kenan na dasa cikin masallaci tun da su jinin na tare da su a lokacin kun gani wannan wani yawanci haka waɗansu malaman suka faɗa amma zan ce mafi inganci shi ne na farko dai mai janaba da ya shiga masallaci da ya laifi ba da ya shiga masallaci da laifi ba ya shiga ya wuce ne ko mai yi je da shi dan da mai jaraba da kafiri wanne ne ku muni lokacin da aka samu kuma masu gudu kusali wani shugaban kafirai ne da annabi tura masa dan aike da sabon musulunci ya kama dan aike ya kashe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle duk inda aka yi a kawo min shi ayyan kawo yi kashe sai sahabbai suka ci karo da shi ya dauko a yaransa da mutanensa za su tafi aikin haji irin da kuma larabawan jahiliya suke sai suka rago shi cikin fursunan ya ce sai kawo annabi da aka kawo shi sai annabi ya daure shi a cikin masallaci aka gudu da shi cikin masallaci aka daure shi cikin wafa ko kula daga cikin kula cikin masallaci aka daure shi annabi ya zo ta miki ce kuma mu menene ra'ayinka me za ka ce mu ga abin da ke mana ga abin da ke mana ce a cikin zo zan ce annabi Allah in dai ka kace ni to ka kace wanda ya tantance a cikin gidan ni na yi ko ko kace kaya domin ba da ma ba ta sabon ka ba faro ka ya to buta sai annabi ya murmushi sai su sai kali annabi da kansa daga gidan sai ya dauko abin da kawo masa aka dauko abin da kawo masa kwanan sa uku a daura to dai kana ba fara zan nan daura na cikin masallaci kwana uku ka ta masallacin annabi sai ka ce da jarawa ba dai ba masallaci ba معنى حتى هذا الكافر في هذه كتبه أحسن حالا من الذنوب هل يكون ذلك؟ هذا لا يكون to me zo faru kenan bayan kwana uku sai manzo Allah ya ce cikin su kuka yace an ya ce ma sai an ji kuka abin ya dole maka ce mutuka ya bi ta bayan garin Madina ya da kai irin wannan karamci sai zo kawai ya kalma shahada mahallu shahid sai ga shi ne sai ne kuma an daure kuma masallaci ga da abin nan ba sannan wahudu na jaran wadansu kirista da suka zo da kafar na jaran su kana da annabi annabi ya karbe su cikin masallacin ka inda sananiyar zuwan su ne da tambayoyin da suke da mukabala da suke da annabi galibin ayoyin suratu ali imran suka sauka أرجو أن الله تشركوا من حاجك فيه من بعد ما جاءك من الدين وقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبدأ فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وكذا kenan don mai zanaba ya cikin kullum في zai ba dinan da hadal kawai kuma أن tambayoyin da mutane ba mu iya gyaran lantarki ba sai muka nemo wani kafin mai shiga masallaci ne gyara ya yi laifi ne laifi ba ba mu laifi mu da masallaci zo gina masallaci ko zo gyara masallaci ba wani laifi da ta shari'a musulmi a wannan gona da illa iya ta ita mai haila da mai jinin biki ya kamata su yi kunzugun ma'ana su sanya wani abin da zai hana jinin al'ada don fita wannan shine zance mafi inganci amma mu ce haramun ne kawai wayar da haka wannan dalilin na wannan hadisin kadai ba zai nuna haka ba tun da daji bawa sai annabi ya halatta mu haka amma idan kai da gobe su mu ko kanta mutane wasu sai daga cikin su da kai da cikin amma dai ba hana ce ba dai su naskan ta hari wa inma yultamas ko yutalammas ko yushammu min wara'iha fi tahrim lakin hu laysa hukum fi dhalik abu ne da ta mubasharati hal bakan rakbatan aw yazatan ita mai jinin haila kana cikin kwanakin haila ya halaka ta ba abubuwa waɗannan abubuwa da za taba ba ko dan ne wanda yake mai lema cikin ta ko ko shi duk ta ba dai ba ta fata shi ba za su iya dafa maka abinci za su iya maka jiki za su iya maka komai tana cikin wannan kwanakin an gane ko tun da wannan ta taba jikin annabi kuma amma shi na itikafi kuma ba ba nuna akwai da shi ba wa min zalika fadlu shari wa tarjiluhu daga cikin abin da zaka iya wa mutum zaka iya wanke ma gashin kanka zaka iya taje ma gashin kanka kuma na bakwai an al-mutakif idza akhraja ra'sahu min masjidi la yu'addu kharijan minhu mai itikafi idan ya miko kanka waje ko ta wando ko ta kofar masallaci to ba a kirga cewa ya fito daga cikin masallaci har yanzu na cikin tun da cikin sai an gane ko wa yuqadu alaihi ghayruhu min al-a'dha wanda kai duk abin da ya fito da shi ya zama ba a kirga shi ya fito matakar dai sauran jikin sa cikin masallaci kamar yi ko hannun sa waje har yanzu yana cikin masallaci bai fito ba ko yi da kofar sa waje duk wannan dai dai yake da kai yuqadu alaihi ghayruhu min al-a'dha idza lam yakhruj jami'u ko idza lam yukhrij jami'u badanihi dan da fitar da dukkan jikin sa ba الحديث الثاني والأربعون حديثنا أربعون دبيو عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في سجري وأنا حائط فيقرأ القرآن عائشة تكي من ذا الله يتكئ يتكئ لنا كيفين جقاوة في سجري أكن تنوينا وأنا حائض الحالي إنا كيفين هيدا فيقرأ القرآن من تكرسم القرآن النبي كان سائد بجهة أبكين في نكرسم القرآن صلى الله عليه وسلم ما لو تدنجل بحجري ko kauce alhajru ko alhujru duk da ne a larabci akwai shi ma yukhadhu min al-hadith abinda za a fahimta cikin wannan hadisi na farko jawazu wasu al Kur'ani bi sadr al idan ka kwanta bikin matar ka tana cikin kwanakin haila ba laifi dan ka karanta qur'ani bi annaha tahiratul badan wa thiyab dan tufafin ta masu sarki ne haka jikin ta ma na kirga kuma sarki wannan jina al'ada hukunci ne kawai na biyu tahrimu qira'at al-qur'ani ala al haramcin karatun al ga mai haila wannan abin da yayi da awa ɗaya ne daga cikin maganganun malamai akhdan min tawahum imtina'i qira'ati fi hijr al-ha'id qala hum da tukin din wato cikin baɗi ne na lungu kwarai da gaske cikin da kike yi wai yanzu cikin wannan hadisin aka fahimci cewa a ce haramun ne mai haila da karanta Al-Qur'ani? sai na ka fahimci wannan inda bayani yake maganar Aisha cewa annabi na kwanciya a kaina ya karanta Qur'ani wai suka ce ta faɗi haka ne don mayar da martani ga masu zaton cewa in ka kwanta jikin mai haila ko ka ci kinkiɗa da mai haila ba za ka karanta Qur'ani ba don ita bai halatta ba su bai karanta karanta to kai ma ita kwanta bai halatta ba to wai sai ta kawo wannan hadisi don bambance tsakanin mai karantawa da ita mai haila amma gaskiya wannan ba wannan ba da yake da yake bukata ba saboda ko hadisin muslim ba bukari da yake cewa annabi hadisin Aisha da kanta yake cewa annabi ya kasance na ambatan Allah a kowane hali. yana ambatan Allah a kowane hali sai malamai suka ce kowane hali ma'ana da halin janaba da halin da ba na janaba ba duka wajen karfafuwar najasa ko karfafuwar kai da najasa hada da da jinin biki da jinin al'ada da janaba duk girman su daya ko haka ba ba ne kun girba ma da da hada da da hada ma lam yuzul hada lam yuzul hada kun da ya halatta har kana cikin haila da karanta ka har kana cikin janaba da karanta alqur'ani kun hada ma da karanta dan kullu Allah fi kulli ahyani ina ba ta an fahimta dan haka da mafi inganci ne mai haila za su iya karanta qur'ani mai janaba zai iya karanta Qur'ani mai duki za su iya karanta Qur'ani maganar cewa innal ayata wa nahwaha sai aya sai da makamantar da duk ta'awudi dan neman tsari magana ce ta ijtihadin malami duk ijtihadin da da daidai da biyu wanda ko da da lada daya kuma abin da ya samu kace Qur'ani wato su malamai inda inda aka sami tangarda din bambance tsakanin dukkan Qur'ani da bangare da Qur'ani in dai ka halatta mata karatun aya daya ya zama wajibi ka halatta mata duka in ko ka haramta duka to ya kamata ka yarma sai ne domin aya dai ne ce يزيد مثل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بنين هنا قرآن قرآن dukan qur'ani qur'ani ne aya ce ma qur'ani ne sura ce ma qur'ani don haka wace su dauka cewa wai inda za a kawo qur'ani su kace dan ka cire suratul fatiha to wannan bangaren da ya halatta mace ta taba dan ba'dul qur'ani ne su kullun qur'ani to dan Allah zan tabbata mutum da ya yarda da dukkan Qur'ani gaba ɗaya sai wannan aya ɗayar da kuka halatta mai jaraba a karanta ko mai halatta karanta da ta'awuzi sai ya yarda da ita ba ya zo mutum to ne mun ji daga nan aya da bid'a wani da aka rage yahudi dan sun kafa to littafin su gaba daya a wani bangare sai kafa to wa yaquluna nu'minu bi ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا قال الله أولئك هم الكافرون حقا Allah ta fato min al-bad al-kitab wa takfuruna idan ka dauka saba alqur'ani da janaba ko da jinan haila ko da jinan jiki wala kan ta qur'ani da da haka sai kake kar aula kamar ka ce to kar aula kan ta jika amma ku dauki aya dai kawai ko <laughs> ko ka ce na da ku sarwar wala wala wato wadannan dalilai ne da sauran malaman suke faɗa wanda suke ce za iya tabawa dalilai ne ko masu kan za a ga dukkan jibalin rafiyat subutan wa wasu kan bar zuwa su kafafu wanda ba za su ishe su a sai ya zaka wannan dalilin da Allah in dai kuka ce ya halatta ta karanta aya da to ya halatta ta karanta dukkan Qur'ani an fahimta ku in aka ce ya halatta ta karanta ko wata wannan kuma ta magana ce da haka ka ganin magana ta cewa ah, mace ba za ta karanta alkur'ani ba idan tana cikin kwanakin al'ada wannan ba sallama masa ba الحديث الثالث والأربعون حديثنا أربعين دعوك عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائد تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة معاذة كاتم بي عائشة سوى وين يكا ita mai haila take rama azumin da ya wuce ta sakamakon jinin haila dinta amma ba ta rama sallolin da suka wuce ta me yasa aka bambance فقالت في عائشة تكي أحرورية أنت في سيما إرجل حرورا أكي فقلت معاذ في سنة لست بحرورية لكم فإرجل حرورا أبتي ولكن أفعل صبايا أول شيء menene sirrin Aisha ta faɗi خوارج magana kawar da انت أبايا wanda muka ce annabi ya ce za ku rena sallar ku da za ku rena kaza ga kasu farkon lokacin da suka yi wa Ali bin Abi Talib tawaye sun je wani kauye ne mai suna harora. Sun kusa da garin kuba ko kafa sansanin su da rijinar su dan ya kasa wala mutane suka ce kowa ya gaba su ciki to shi yasa duk wanda aka ya dauki akida din kansa ake huwa haruri wato ɗan garin harora ne shi yasa da tabbata ce wani yasa mai haila za ta yi kaza da za ta yi kaza ba ko Aisha tana da masaniyar ashe ko kawarin suna halattawa mai jinin al'ada ta yi sallah ta yi kaza ta yi kaza sai ta ce a haruriyatin anti ko ma wata yar gida ce kar kawari ce ko ba zai ci ce lasu ya haruriya a a rikam Allah ta rage sani da sauran suka ba cikin su jama'a lasu ya haruriya ni ba haruriya ba ce ba ولكني أسأل كيف يكون بيانك as'al أسأل فقالت sai Aisha ta ce kana in tubu na zalika fa nu umaru bi in sawi to in ka kalla cikin gashi kana in tubu na zalika jinin al'ada ya kasance yana samun mutum lokacin annabi fa nu umaru bi qaba'i sawi ka ce mu cewa mu rama azumin da yake wala nu umaru bi in sala amma ba a umar mu cewa mu rama sallah an gane ko ma yi min al-hadith abin da za a iya fahimta karkashin wannan hadisi anna al-haida taqdu siyam wa la taqdu salah mai haila azumin da yake sala ta rama shi amma sallah ba za ta rama ba li anna salata tatakabaru kullu yawmin khamsa marrat dan ita sallah tana mai mutuwa a kowane yini har sau biyar fa hiya ibadatun mustamirra da haka ibada ce mai zartewa wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha mashaqqatan aidan sannan idan aka ce sai an rama ta to wannan zai haifar da wahala kwarai da gaske نبي أن تكرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على شيء يؤد من السنة idan annabi ya tabbatar da mutanansa sahabban ta kan abu to ana kirga wannan abu cikin sunnar annabi dan Aisha bata ce kaza ta ce an yana samun lokacin a da kan sai a umarce ni da kaza ba umarta da kaza wai ce umarta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam na uku al-inkaru ala kulli man sa'ala su'ala ta'annut wa mujadala ashe ya kamata yin kare da dukkan mutumin da ya tambaya tambaya ta ta'annuki tambaya ta annuki wanda ba an ta kike na rubar ko ta zo to malami ya kamata ya ladabar da kai irin wannan hali in ya fahimta ka da gare ka wa mujadala ko tambaya ta jahiliya duk malami na iya ladabar da irin wannan wani dan eh, bid'a aka turo shi wata rana da wata mas'ala irin karaban gadon nan ka san galibi malaman bid'a mun lugha irin da gida din nan su wace ce maqamatul hadidi da wajen da wajen da kuma mun fi ilimin fiqh mazhabar ya haka suna kokarin su karanta shi sosai to kullum so da ahlus sunna tsammani suke baka san wannan ba ko da an tafa ta aya da hadisi ko kuma da aka bar su tambaye ka cikin sai ya zabgo ta tambaya cikin babu cikin wanda an riga an saba kafin ta a tsoro dama ana alfahari da ya zama gota su da sai ba ta amsa sai na ba ta amsa da lafiya idan da kuma yake da ne kuma ta amsa da sai na ba ta amsa da lafiya tana da cikin babu da bangaro wani lokaci ba faɗe ta idan ba ku da cikin abin da muke ciki ko ya to shi da sani ba matsalar gaba ɗaya ba akwai wanda sun waƙe ta a waƙe kuma da haka na faɗa musu larabci da sun sake kawo musu ta kuma a waƙen ta yadda take to ko wani lokacin mutum na tana da irin wannan saboda irin wannan ranar wannan da'awa za ta saboda irin wannan yan kalubale wanda kuma malamin sa ya faɗa masa yazo ya ce idan ka je ka tambaye shi kaza na hudu tabayyinul ilmi liman talabahu lit-ta'addubi wal-istirshad bayyana ilimi ga dukkan mutumin da ya tambaye shi domin neman sani ko don neman shari'a idan mutum ya tambaye ka tambaya ta neman shari'a sai ka kokari ka ba shi amsa gurgurdan yadda abin da ka sani na biyar kaunar ha'id la taqdi salata li ajli mashaqqa cewar ita mai haila ba za a ce kira musalla ba dan saboda akwai wahala ciki min al-adillah allati takarrar tukarru li qa'idat al-islamiyya al-amma wannan yana cikin dalilan kenan da ke tabbatar mana da wannan ka'idar ta musulunci ga mamiya cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ان المشقه تجلب الشيطان ابن مسعود رضي الله عنه قال لا دعوه لمن السلام عليكم ورحمه الله